Але веслував ти шпарко, я бачила. І вже саме це приємно. Приємно, коли рятують. Ох, який ти смішний, як чапля. А ну пройди ще так. Він соромився білості свого тіла, своїх тонких гостроколінних ніг. Це вперше стояв поруч неї роздягнутий при денному світлі. І хотілося йому добряче вилаяти її за безрозсудливість, але не зважився. Може, через ті ж черепашки і чайки, може, за її підозру, а може, через свої гострі коліна. Вони побродили трохи по косі, зіпхнули човену воду і подалися назад. Ірина, котра сиділа на веслах, спрямувала човен на піщаний пересип, де рибалили міські хлопці. Лягли поруч на осонні. Вона горілиць, він на боці, щоб бачити її. Іринині груди високо здіймалися, щойно гребла веслами. Тіло дихало бронзовою свіжістю і чистотою. Вона знову вабила його і вабила як уперше, і була такою ж снотливою, якою пам'ятав у перші дні знайомства. Це він бачив по очах, по усмішці, по особливій граційності, з якою лежала на піску. Вона відчувала його погляд, ніяковіла. У ній було щось особливе, якась рисочка якась гостра невловима рисочка, притаманна тільки їй. Її жінки гарні, спокійні, прості, хороші господині, вірні дружини. І є такі, котрі все кудись рвуться, кудись летять за якусь межу. Є й такі, що все життя грають якусь оригінальність, хороші акторки, котрі швидко в'януть від напруги. Ірина ж несла в собі і таїну, і небезпеку водночас. Він уже думав про це не раз. Сергієві почувалося трохи незатишно. Хлопці кілька разів поглянули на них на Ірину, про щось розмовляли. Сергій подумав, що розмовляють про них, та й косували хлопці недружелюбно. Сергій почав нервувати. Їх троє, а довкруж така пустельність. Хто зна, хто вони про що говорять. Але нараз один із них показав рукою на лог, сказав голосно Подивіться, чапля. Журавель, оглянувшись через плече, зауважив другий. Бусел, чорногуз, підправив третій. Все одно, уперто сказав перший, їх усіх називають чаплями. А їх їдять знову другий. Перший знизав плечима. Він хати підпалює. З помсти. Але не часто погодився третій. Сергій прошепотів Ірині на вухо давню байку, в якій розповідалося про те що запорожці кілька років сиділи в болоті, а тоді побачили чаплю і прийняли її за дівку та й стали залицятися. Ірина засміялася. Всі троє молодиків оглянулися, і перший, цибатий з здоровань з тонкою шиєю, сказав Ви нам рибу полохаєте. Займайтеся краще своїм ділом. Ага, не ловиться, зловтішно мовила Ірина. Бусла піймайте і засмажте. Он ти піймала піскаря. Хіба поганий? з викликом сказала Ірина. Пісний дуже. На тарані годиться. А ти на юшку? Ходімо звідси, пошепки попросив Сергій. Не заводься. А чого вони?